บุ๊กทูห้าสิบสองดวายน์พีเดสซตในห้างสรรพสินค้าเวเวเบลกนิซีเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม Gremo v v e l e b l a g o v n i ซ o ผมต้องไปซื้อของ มรัมพนักคูปิชผมอยากซื้อของหลายอย่างรัตบิคูปิวเพรเซยสตวารีราดาบิคูปิลาเพรเซยสตวารีแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับเคียเยพิซาร์นิชกีมาเทเรียลผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Potrebujem pisemske ovitke in pisemski papir. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Potrebujem kulije in flomastre. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Kje je pohištvo? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Potrebujem omaro in predalnik ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Potrebujem pisalno mizo in polico แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Kje so igrače? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Potrebujem punčko in เมดเวดคาผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก potrebujem nogometno žogo in šahovsko igro แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ kje je orodje ผมต้องการค้อนและคีม potrebujem kladivo in kleszcze ผมต้องการสว่านและไขควง potrebujem vrtalnik in izvijač แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน kje je nakit ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ potrebujem verižico in zapestnico ผมอยากได้แหวนและต่างหู Potrebujem prstan in uhane.